Ba, esan zuten, hortasun eh, azkarra duen emazte bat, e, eh, ekaitzari lotua da. Gau argi, zaindi maini mairi. Hau, oh, txe! Haien el lehen den lorie? Jona gorri? Horto tartalo, anzoalara Eta gaur anuntzi, Anboto Mari aipatuko dugu egunan. Egunan zuri, eta beste, eta entzulei. Bai, Anbotoko, Anbotoko Anderea. Nik Mari, ah. Mari denominazioa, ez dut sobera maite Mari Euskaraz e, gauza anista. Eta herrietan, hor, Anbotoko Andera ibiltzen den herrietan, leku batzuetan, bakar batzuetan, Mari deitzen diote, baina den, den, den, denetan, senyorea edo dama, beraz mm. Euskaraz Anderea. Mari eta, berdin erligiotik edo etorriko horiteike? Ba, benero ustez, bai, batzuk, e, bai, esaten, batzuk esaten dute ez, nik uste dut bai baina ez da hori, Maria adibidez baduzu Maria erreka lamina bat, baduzu Mari zikin, baduzu mm. Maria anitz bat, baina esaten dizut beti konstantea da, ura ibiltzen den lekuetan, beti senyora edo dama ere deitzen diote, mm-hmm. eta bakar batzuetan Mari. Bueno, Anbotoko handere hori beraz eh, hartzen du bere izena aurrek hartzen du bere me, bizi den menditik hartzen du izena. Anboto, Baina anboto nahi baduzu du egoitza nahi baduzu nagusia eta gero anbototik beste herri bateko mendira eh, aldatzen da. Orozkon adibidez gorbeira etorriko da. Arantzasun e, aizkorrira, edo, edo oinatin. Orduan, bueno, denetan deitzen dute edo gehienetan anbotoko anderea, salbu murumendi aldean, anboto sobera urrundutelako eta ordu murumendiko dama deitzen mhm. diote. Dama hori ikusten da gauaz zerua zeharkatzen duenean, zutan, eta joaten denean egoitza batetik bestera. Esaten dute adibidez zazpi urte pasatzen dituela anboton, eta zazpi urte urte horiek pasata aldatzen dela gorbeiara eman dezagun orozkon. Eta gero gorbeian beste zazpi urte pasatzetuela, eta gero berri zanbotora. Eta hola pasatzen denean ikusten dute. Orduan pasatzen da eta tximista eta trumoiak eta hortzantzaren eh, erdian. Eta ura dagoen lekuan, beraz, orozkon, eh, gorbeian balin bada, orozkon gehien bat eguraldi txerra ingo du, ekaitza eta barazusa eta harri erauntziak eta olakoak. Eta beraz dagoen lekuan eguraldi e, eh, obiagoa hori izaten dute gehien bat. Mhm. Baina aldi berean, e, emazte horrek edo antere horrek eh, euria gobernatzen du eta batzuetan bere zuloan sartzen denean, hori, hori egin zuen behin oinatin, bere zuloan sartu zen, bere arpean, eta ez zuen erurik egiten. Eta sekulako legortia izan zen. Beraz, argita garbi meteorologiari lotua da, eta meteorologian olabait gobernatzen du. Horregaitik, konjugrua egiten zioten, konjuro badakizu, apesaren bedeinkazioak, egiten zizkioten lehenago, leku batzuetan, arpean, alba zuten barnean atxikitzeko, atera etzedin, eta orduan eguraldi ona izango zuten. Baina katu horrek bazuen beste bustana, eta kanpoan harrapatzen bazuen eh, konjuroak, zerrailua berdin atea izten zioten, arpeko atea, magikoki izten zion bedenikaz, bedenkazio horrek, eta ordan ezin zuen sartu kanpoan ibiltzen zen eta zer gertatzen zen? Ja, Eguraldi Denbora guztian, mm. e, eh, tximista, karriak eta, bueno, loteria bat zen ura. Mm. Bai. Bueno, beraz, eh, kontatzen da nola nor zen eta nundik heldu zen e, emazte hori. Eta hor badira gehien bat bi historio. Bat, batak, historio batek esaten du, batean kontatzen da, Anbotoko anderea, neskatila biziki ederra zela, hile luzea, e, ura ere ederra zuela, eta denbora guztia pasatzen zuela horrazten ari, bere Eta egun batez, ama, azarratu zitzaion, berri, beti ala ikusten baitzuen, eta esan zion, em, tximistak eh, hartuko alau, ekaitza omen zen, beste batzu kontatzen zuen orduan ekaitza zela eta amak igorri zuela e, goiko ganbarako leioa iztera. Eta neskatilak ez zuen, eh, ez zuen eh, kasurik egin segitu zen horrasten eta horrasten. Eta orduan amak madarikatu zuen esan Hori, tximistak eraman gualau. Eta orduan tximistak hartu zuen neskatila eta eraman zuen enbotora. Eta handik handagoela eta beti eleku batetik bestera zeruan, zerua zeharkatzen. Eta beste historia bate kontatzen duan botoko handerea emazte eskondua zela, eta senarra oso elizko jazuela, baina bera ezela elizara joaten inoiz Eta senarrak egun batez hartu zuen, emaztea, lotu zuen, eta e, orga batean sartu zuen eta elizara eman zuen e, bortzaz. Eta handereak bere burua ikusi zuenean elizaren atean, sartu baino lehen, zutan jarri zen, esteka guztiak errezituen eta airean joan zen e, anbotora eta handik eh, handik dagoela eta handik dabilela eh, leku batetik bestera. Hmm. Zuk anuntzi, noxtasunaren aldetik, eh, anboto handere hori nolakoa ikusten duzu? Ba, nola esango zuten, hortasun eh, azkarra duen emazte bat, eh, eh, ekaitzari lotua da, eh? bai, eh, beti eh, ekaitzari guztiz lotua da, e, ikusten da beti e, ekaitzaren eta tximisten artean, eta bizan da ekaitza eta aserrea, asparren esaten da, norbait oso aserre denean, e, hortzia bezain dela. Mm. Beraz, ekaitzari eta, eta hortziari lotua den pertsona batek, naita ez, kasik, karakter gogorra izan behar du, ez da, azarretua. Mm. Eta bai, hor bada, komikia bat euskaraz, txominaitorren aventurak abenturak, hor anbotoko handerea saltzen da, eta nerustez oso kausitua da, nola, nola irudikatu duen egileak, Eta balio du, eh, bai, bai, irakurtzea, bai. hor bai, agertzen deran botoko handerea, bai, bai irringarria, baina on, kausit, ongi, ongi egina. Eta hor agertzen da botoko handerea la, e, karakter askar batekin, mm. bai. Sabina itor komikian, Komikian, bai. Eta biziki ederra, ez da mm-hmm. dudarik, beti emazte biziki ederra, ongi jantzia ere e, jantzi ederrak dituela, batzuk hori dukatzen dute bere hiladan asutan, eh, hile gorri asutan. Eta bai, e, gauza bat esan behar da, izugarri importantea dela e, izaki mitiko hori, ekaitzari lotua delako eta ekaitzaren kontrola eta harri jasen kontrola oso importantea zela e, nekazari edo laborari zibilizazio batean. Ze, etortzen bazen e, harri erauntzi bat, bat ba, berdin usta guztia edo edo lurra, lurra landatu, lurrean landatu den guztia e, suntzitzen altzuen eta orduan gozetea zen. Horregatik e, egiten zioten konjuroa ekaitza egin ez ezan eta, eta, mm. eta, eta hortik haren importantzia bai. Mm boto Anderea beraz. Bon, ebe biar arte garen dautzugan, untxin horrekin biar? Bai, proposatuko ditut, familiariak deitzen direnak, gehiago ezagutzen dira galtzagorriak, eta e, iparraldean zuberoan ere e, badirenak, euli, euli gisa. Biar arte Nortasun e, azkarra duen emazte bat, e, ekaitzari lotua da. Gau argi, zaindi maini ¿Hay en el Len de Lorie? ¿Yo la gorri? ¡Corto tártalo! ¡Anso arabe!